Katica Dolare, Egun eta egun Euskal Irratietarat. Egun hain inize! Euskal ikasketetan eh, literatura irakasle gisa, parte hartu duen eh, ueuk eta seaskak elkarlanean antolaturiko eh, ikastaroan, Euskara eta Euskal Literatura programaketatik ikasgelara jardunaldia, jala deitu dutena, eta hor parte hartu duen, beraz, lehen galdera pausatuko daunat, literaturak badua askitokirik ezkuntzan, Orduan egia da, literatura ez dela berdin e, eh, konsideratua. Frantziak hezkuntza sisteman badu eh, ospea handia literaturak, baina hori egiaztatzen da gehienik e, frantsesa kurtsuetan. Frantsesa kurtsuetan literatura zentruan da, eta gaineratekoa, ortografia, gramatika, eta olako lanek, eta beste toki bat dute, doazteko elikatzen dute Eh, literatura lanketa, literatura zentruan da, eta azken berrogoi urte hauetan, literaturan lantzen dena gehienik, e, klaseetan, da obra osoen lanketa. Zaharkitua bezala ikusia da guai eh, testuak, testu zatiak, zati hautatuak lantzea, eta hegoaldeko hezkuntza sisteman ez da horrela ikusia, zentratzen dira gehiago testu liburutan, eta beraz e, testuak, e, testu zatiak lantzen dituzte, baina e, ez baitezpa obra osoak, eta ipar aldean behiz, eta frantziak hezkuntza sisteman bai gira, frantziosa klasetan beraz literatura azkar lantzen da, baina eskora kurtsuetan anitzez gutiago, eta gehienetan testu zati batzuen bidez, batzuetan ere bat ez, Ibia da, e, formakuntza ez dela araberakoa eh, ere, ez dute denborarik, eh, lan handia da obra osoa lantzea klaseekin, eta badira olako korapiloak, literatura lotzen da gozamenarekin, plazejarekin, eta behartzen badira aurrak eh, liburuak eh, irakortzera, ez dute ditugu okastatuko, eta ara, hainbat oztopo badira, eta frantsesian eh, biziki garrantzitsua delariko bra osoen lanketa, eskora kurtsuetan, bereziki ipar eskualegian biziki guti egiten da, eta orduan e, ene izartzia izan da hori buruz, saiatu nahiz pista batzuk ematera, e, erakusteko literatura eta obra osoak ere landu daitezkela eskuara klaseetan, kolegioan. Literatura zertarako? Literatura zertarako eh, denen dako. <laughs> Literaturak eh, bideratzen du kosmo bizio oso bat. Eh, literaturak bideratzen ditu ezagutzak, ezagutza historikoak, ezagutza gizakiaren E, ezagutza, jandartearen ezagutza, eta gainera maila humanotik historian ikasten duzulaik e, eta gertakizunen, e, ba, gertakizunen berri bat duzulaik liburuen bidez izaten alduzu eta jendearen ikuspundutik, sentimentuen ikuspundutik, bizipenen ikuspundutik gertakari horien berri eta balio du garapen pertsonalaren dako eh, aberastasun handia ekartzen du literaturak eh, ezagutzen aldetik, eh, baita garapen pertsonalaren aldetik, mila onura dauzka literaturak eh, biztan da gaitasun kognitiboak ere hor dira eh, iztegia zilabetu eta joskera berastu horiek, baina kulturalki transmititzeko ezagutzak, tradizioak, proiektatzeko gure burua eturkizunari buruz, eh, ara, balio du bizitzeko oroaren ordian frantses eh, hezkuntza sisteman literaturak duen eh, lekua hartzen barin badugu kontutan, eta aldiz eh, euskal literatura lantzeko zein toki momentuz eskasa duen literaturak, konparaketa hori egiten balin bada, ara, erraten alda, ondoro alda, euskararen edo euskal kosmobizio horren bideraketara, bideraketa estela kausitzen momentuko ba, nire ustez, eh, eskual eh, kosmobizua transmititzeko eh, bide eh, ikaragarria litzateke literatura eta eta mm, pentsatzen dut eh, eh, ze askan ere konturatu direla hortaz, eh, jaz ere antolatu zuten uigurikin eh, jardunaldi bat, bai bai eskual kosmobisua transmititzeko literatura, literatura zentzu horoko gian, literatura idatzia, hauzko literatura, komikiak, albumak, literatura zentzu horoko gian, eh, eta bikaina da, transmititzeko eh, gure kosmobisua, eta frantzian eh, horrek du biziki ongi eh, funtzionatzen, aspaldetik aspalditik uh, lotuak dira, Francesco Smobisua eta literatura, emeretzi garen mendean idazlea handiak ziren eh, politikari handiak ere bai, nazioa, estatu nazioa eh, sortzen lagundu zutenak, eh, errepublika plantan ezartzen lagundu zutenak, lotuak izan dira ikuspegi nazionala eta literatura, egoeldean ez da ahuntala, badituztea eta gaztelania klasiak eta bestalde eh, batxilergoan eh, badute literatura unibertsala kurtsua, gurian eh, literatura unibertsala lantzen da frantzese uh, klaseetan. Prestigio arazo bat bada konparaketa horretan? Eta bai, biztan dena, pres prestigioa izugarria du literaturak frantziar hezkuntza sisteman, eta gure kulturan hauzkotasunetik bereziki baluke prestigioa literaturak ere, baina irakaskuntza programetan, ez da agertzen hori, Euskara klaseetan aplikatu behar direnak dira eh, hizkuntza bizien eh, programak, eta horietan helburu bakarra da iztunak osatzea, beraz eh, eskola, eskora mintzatuko duten personak, eta beraz eh, kortu guztiek bideratuak dira Izkuntzaren eh, menderatziari buruz, eta biztan dena, garrantzitsua da, ez badugu izkuntza menperatzen, literatura ere, ez da preziatzen halko, baina eh, inglesian eta espainolean ere, eh, frantzian, eta bakizu frantzesak ez direla oberenak hizkuntzen erakaskuntzan, literatura biziki guti sartzen da, eta kolegioan, literatura instrumentalizatua da, landua da, helburu gramatikal batzuei begiran irakurleak galtzen direla kolegio garaian hori eh, fenomeno ezaguna ere bada, horrotedea desafioa. Azteko, eh, eta deus espada egiten, eh, irakurlego galtze hori denetan senditzen baita, e, frantzioz irakurlegoan ere bai, kolegioain adinean, eta zehur da, gero, bizikineke izanen dela gibelerat egitea, edo tendentzia hori eta mm, aldatzia eh, liziotik landa, beraz nire ustez, bai, pariatu behar da eh, irakorle batzuk eh, agertuko direla, gutizia hori ematen bazaie klasian, irakaslea bera konbitzitua balin bada eta mm, literatura lanketa egiten aldela, biztan da ambizioak neurtuz, <laughs> eta teknika batzuz eh, jabetuz hori litzateke beraz, uh, hiretako egoera ideala, eta hori lotua ere bai, klasikoak, ala klasikoan lanketa, nola egin beharko litzateke ere bai. E, eta bai, frantziar eh, sisteman, eh, frantzios klaseetan, bada zerrenda bat, bon, biziki luzia, badira irureun edo laureune referentzia, e, baina identifikatuak izan dena, partekatuak direnak, um, eta liburu referentziak dira, eh, ge, badira klasikoak eta badira garaikideak, bada heldu literatura deitzen dena eta aurta gazte literatura deitzen dena, bon, ere ustez zoi literatura da, baina eh, holakoak koak dira sailkapenak, eta irakasleek, beren eh, gustukoak edo hautatzen aldituzte zehenda eh, horretan, E, zerrenda itxi horretan, e, ikasleekin lantzeko liburuak eta bera zerrenda horrek osatzen du gure ba, frantzian eh, kanona eta idazleen panteoia ere bai gure ekasuan e, eh, ez dugu horako kanon edo panteoi eh, finkurik eta irakasleak batzutan itxu ari dira zer landu lehenik, klasikoak, araikideak, gustatuko ote zaie, ote da demagogikoa, eh, hau da ura, eta horan ene ustez, lan kolektiboa eraman behar da, hortako atzo ogoita mar bat lagun ginen, eh, gogoetatzeko elgarrekin, lan kolektiboa ikusteko nola jokatu, nola eraiki progresio bat, berbada garaikideekin eh, hasi, klasikoak eh, utzi berantagoko, hasteko frantses sisteman, frantsesa klasetan ola egiten da, klasikoak gehiago gizioan lantzen dira, baina hasten ere obra e, errez batzuekin e, kolegioan, ara behar da kolektiboki eraiki eta nire ustez finkatu zerrenda bat, asteko, zerbait hasi behar da, finkatu zerrenda bat, finkatu e, idazle panteoi bat, eta hasi e, eraikitzen, sekuentziak, e, programak eta bat, eta gero esperimentatu, moldatu, zuzendu, du, eta nire ustez hola, laniana izan behar genuke kolektibuki, eta xe askatik aratago ere, e, sail guzien artean, eh, eta literatura zale diren eh, irakasleak eta gonbidatuz eta oh, eta hartuz lantaldean. Untxak, Katisa Dolare, estimatua mil esker. <laughs> ze. <laughs>